ya kwanza khafifun ni najisi nyepesi wathani na namna ya pili thaqilun ni najisi nzito thalith namna ya tatu mutawasitun ni iliyo ya kati na kati asema fa amma alkhafifu amma najsi nyepesi khafif min alnajasati katika najsi famithlu mfano wake bauli lghulami alsaghir ni mkojo wa mtoto mdogo alladhi lam yakul taama lishahwatin ambaye hajaanza kula chakula kwa kutamani kile chakula hajaanza kula chakula kwa maana ya kutamani chakula fahadha yakfi fihi ghamruhu bilmai maratan wahida hili linatosha tu mtu akamwagia maji pale kwenye mkojo mara moja qaulan wahidan fi lmadhhabi kama sahat bihi lahadithu kama zilivyosihi katika hilo hadithi akhrajahu abu daud wabnu majah وغيرهما من طريق السماك عن قابوس عن لبابة بنت الحارث مرفوعا واسمه حسن وخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق يحيى من طريق يحيى ابن الوليد عن محل بن خلاف ابن خليفة عن أبي سمح مرفوعا وإسناده حسن أيضا وهو ما قبله صحيح kuonyesha kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwafundisha na kuwaelekeza masahaba juu ya mkojo wa mtoto mdogo ambaye hajaanza kula chakula na likawa jambo hili latosha mara moja tu mtu akinyunyizia maji katika ule mkojo na jambo likawa limetosha waqaiuhu lakini pia na matapishi yake akhafu hukman yana hukumu ndogo min baulihi kuliko mkojo wake wakadhalika ala sahih almadhiyu na pia katika kauli sahihi madhii na yenyewe madhii yana hukumu ndogo kuliko mkojo fainahu yakfi fihi nadhhu madhi inatosha tu mtu aka hata akakwangua kwa kidole hivi imekauka, akakwangua nguo tu hivi, akaendelea na ibada yake, kama thabata bihi alhadithu, kama hilo ambavyo lilivyothibiti katika hadithi kama hadithi yenyewe ameitoa alimamu Muslim katika sahihi yake kutoka Ibn Abbas kuwa amesema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alimtuma Miqdad arsala Miqdad ibn Aswadi إلى رسول الله المتوم يعني مقداد بن أسود ومتوم صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي أكموليز قرسان مذي الذي يخرج مذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به مذي أمبارا متوك منادام وفنيج كتوك مذي فقال رسول الله توضأ وامضح فرجك Mtume swalla salam akasema, tawadha na usafishe utupu wako. Kwa hiyo swala la madini jepesi, wa huwa almuwafaqu lihikmati almashaqqa, na imewafikiana katika kuondoa uzito katika dini. Wa mithaluhu annajasatu ala asfali alkhuffi walhidhai, lakini pia mfano wa pili wa najisi nyepesi ni uchafu ambao unakuwa chini ya mguu au chini ya kiatu chini ya hofu wa nahwihi na mfano wake fayakfi mashuha bil ardi wat turabi itosha mtu akasugua tu mguu wake chini kama kinyesi amekanyaga au yatosha mtu kama ni kiatu akakisugua tu chini na ikawa ile najisi yake imeondoka kama sahat bihi ahadith kama hilo pia lilivyosihi katika hadithi كما ambavyo nikuja ipokelewa na al-Imam Abu Daud kwa sanadi iliyokuwa sahih kutoka sahaba bi Musa abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala بينما رسول الله صلى الله yusalli bi ashabihi kipindi mtume sallallahu alayhi الله عليه وسلم نصالي لما صحب زاكي إذ خلعنا عليه فوضعهما عن يساره ndani ya swala mtume alivua viatu vyake kanda mbili zake akaziweka upande wake wa kushoto falamma raa dhalika alqaum alqaw ni'alahum watu nao walipoona mtume kavua viatu kaviweka upande wa kushoto na wao wakavua viatu vyao wakavitupa falamma qada rasul sallallahu alayhi wasallam salatahu qala mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza swala yake basi akasema ma hamalakum ala ilqaikum ni'alikum kitu gani kimekupelekeeni ninyi kutupa viatu vyenu katika swala qalu ra'aynaka alqaitana alayka falqaina ni'alina tumekuona wewe mtume umetupa kanda mbili zako viatu vyako na sisi hatukuwa hatuna haja ya kuambiwa tukaona na sisi tufanye tutupe viatu vyetu na hii yaonyesha pia hirsi ya masahaba katika kumfuata na kumwingiliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata katika yale ambayo hawakuambiwa yafanye. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama, inna Jibrila atani fa akhbarani anna fiha qadara, hakika jibrili amenijia mimi akanambia, bwana wewe Muhammadi, kiatu vyako vina uchafu fiha kadhara, vina najisi, vina uchafu, au qala adha, au walisema vinaudhia. Waqala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kuwaambia masahaba, idha jaa ahadukum ila almasjidi, pindi mmoja wenu atakapokuja msikitini, falyanzur, basi atazame kwenye viatu vyake, kwenye miguu yake fa raa fina alayhi qadhara, akiona katika miguu katika viatu vyake kuna uchafu, falyamsahahu, aufute ule uchafu ulio katika viatu vyake, waliyusalli fihima, na aswali kwenye hivyo viatu vyake, na aswali kwenye viatu vyake. Kuswali kwenye viatu ni vipi? Kuswali navyo viatu vyako, ndio kuswali kwenye viatu vyako swali navyo viatu vyako vishakuwa visafi tayari kwa hiyo hapa viatu kwa maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam vimesafishwa kwa mchanga na baada ya kusafishwa kwa mchanga mtu karuhusiwa kuswali na viatu vyake kama sahat bihi alahadith kama ilivyosihi jambo hilo katika hadithi wa huwa almuwafaqu lilhikmati alshar'iyya na jambo hili limewafikiana na hikma ya kisheria wa mithlu hadha na mfano wa jambo kama hili mashu saifi alsaqil ni kukifuta kisu kile chenye kumeta sana ule upanga wa kuchijia ambao ama wa kupigania umepatwa na damu umepatwa na najisi basi inatosha kuufuta tu kufuta upanga ambao upanga mkali watumika katika mapigano lakini pia vile vile wasikinu aljazar na yatosha kupaa kufuta kisu cha mchinjaji yule mchinja ng'ombe au mchinja mbuzi eh? au yule ambaye anauza bucha pia panga wake atosha kuufuta tu na ukawa ni msafi walakin almashhuri من المذهب في هذا في هذه الصور lakini nalofahamika katika madhehebu ya Hanbali katika sura kama hii la budda min ghasliha hapana budi kuosha kuosha upanga kuosha viatu anasema Sheikh Abdurrahman Nasr As-Saadi وقد تقدم مما هو خفيف tumetangulia kuzungumza najisi ambayo ni nyepesi an-najasatul kharijah minasabilaini, miongoni mwa nalishi nyepesi pia ni ile inayotoka katika moja ya njia mbili kwa bwanadamu alayhima annahu yakfi fiha alistijmaru biittifaq, kwamba tena disi ile ambayo mtu inamtoka mwanadamu njia ya mbele au ya nyuma yatosha akafanya istijmari pasina, pasina istinja. Istijmari ni nini? Istijmari ni nini? na tulisema juzi au jana istijmaru ni nini istijmaru ni nini kujitwaharisha kwa kutumia kisichokuwa maji kujitwaharisha kwa kisichokuwa nini maji kujitwaharisha sehemu ya siri kwa kitu ambacho sio maji ima ni mawe karatasi ni majani na mfano wake na kujitoharisha kwa maji kunaitwaje istinjai istinjai ni kujitoharisha kwa kutumia nini kutumia maji fakullama shaqqa washtuddat alhaja kile inapokuwa ni ugumu na haja inakuwa kubwa ilaihi juu ya jambo fulani basi sahala fihi sharia sheria imelitia wepesi jambo hilo wakadhalika annajasatu idha kanat ala al na pia najisi inapokuwa ardhini na yenyewe na ani ardhi imepatwa na najisi yotaka kutoharisha fayakfi fiha ghaslatan wahidatan inatosha pia kuosha mara moja tudhhibu biaini najasa uoshaji ambao utaondoa utaondoa ile aini aini maana yake ni ile sura ya kile kitu cha najisi sawa sawa anasema kama amara nabiyu sallallahu alayhi wasallam fi ghasli bauli al-a'rabi kama mtume alipoamrisha katika suala la kuosha mkojo wa yule mwarabu aliyekojoa msikitini mbedui an yusabba alaiha dhanubun mimma wamwagie pale katika ule mkojo wa yule bwana ndoo ya maji na kisa chake huyu bwana kisa mashuhuri hadithi yake ameipokea Imam al-Bukhari pia ameipokea Imam Muslim kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anasema jaa arabiyun alikuja mbedui mmoja fabala fi taifati almasjid akakojoa pembeni ya msikitini ndani kama hivi kaona watu wamekaa mbele ah, kule nyuma basi naweza nikajistiri huko huko yakageuka hivi akakojoa ndani ya msikiti sawa sawa na yule bwana baada ya kuwa amefanya jambo kama hili la kukojoa msikitini fazajarahu nnasu watu wakampigia kelele wakamkemea jambo hilo ni jambo baya aache kukojoa msikitini watu walipomkemea fanahahumu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume akawakataza wale watu eh akawaambia mwacheni mwacheni jamaa akaachwa akakojoa mpaka akamaliza mkojo wake <laughs> eh maisha ya kijina yanafanya mtu anakuwa mshamba wa kupindukia anaweza kufanya vitu mtu mkubwa mpaka unastaajabu lakini kwa sababu ya ule ubedui kukaakaa porini kule pelekea hali kama hizo kutojua mazingira akasema mtume baada ya kuwa amewakataza masahaba zake wamwache yule bwana amalize mkojo wake falamma qada baulahu alipomaliza mkojo wake amara nabiyu sallallahu alayhi wasallam bidhanubin min ma'in uhriqa alayhi fa uhriqa alayhi mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kukojoa yule bwana hakupewa kazi yeye akaamrisha masahaba wachukue ndoo ya maji wakamwagie pale utamwambia mtu ambaye hajui mahala pa kukojoa atajua namna ya kutoharisha mkojo kwa hiyo hapakuwa na haja ila wale wale waliokuwa wanamkemea asikojoe ndio akapewa kazi sasa chukueni chukua ndoo ya maji wewe nenda akamwagie pale alipokojoa yule bwana tufahamiana vizuri kwa hiyo sahaba akaenda akamwagia maji pale na ile sehemu ya mkojo yule bedui ikawa imetoharika na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipoliagiza hilo kwa baadhi ya riwaya yule bwana alipotoka nje mtume alimwita akamwelekeza adabu za msikitini nidhamu ya msikiti msio mahala pa kukojoa humu mahala pa ibada lakini kamwelekeza kwa upole na kwa huruma yule bwana akafurahi sana kuelekezwa vile na mtume sallallahu alipotoka nje ya msikiti akaomba dua akasema Allahumma arhamni ma Muhammad wala tarham maana ahad Allah nakuomba unirehemu mimi na Muhammad wawili tu pekee tu turehemu sisi tu wala usimrehemu mwingine pamoja nasi kwa sababu hao wote wataka kunikatisha kwenye mkojo lakini na walitaka kunipiga lakini Muhammad yeye ah, kanielimisha kanifundisha kanielekeza mtu mzuri hii yaonyesha adabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam iko tofauti na wazee wetu wakikuona umekosea msikitini pale pale anza kukubwata na maneno na matusi na, na kukufukuza msikitini wakati anatakiwa kuita kuelekeze bwana wewe mbona umekuja na viatu hapa mahala hapa uruhusi kuingia na viatu hapa ni mahala watu wanatawadha eh kwa hiyo hafai kukanyaga na viatu sasa akikwambia hivyo na wewe umwambie na mimi alhamdulillah nashukuru kwa kunielekeza lakini viatu vyangu visafi ndio maana nikapanda navyo hapa sasa basi sawa sawa, viatu vyako visafi, lakini katika msikiti wetu hapa, ukifika hapo hatukanyagi na viatu. Kwa hiyo siku nyingine ukija uvue viatu vyako hapo. Asante mzee wangu, yamekwisha, nitajitahidi kutekeleza. Unavua viatu vyako, naingia msikiti. Kini wenyewe akikuona akuswaga kabisa, nyewe ndio mtulatia vurugu hapa, na hujaleta vurugu yoyote. Ushaona, hii yote ni kwa sababu zile busara na maelekezo ya Sunna wanakuwa nayo mbali, kwa hivyo mtoto atakapiga kelele msikitini basi atapigwa yule mtoto anaweza kafukuziwa mbali kabisa mtoto atakiwa elekezwe njoo hapa kaa naye karibu akikana karibu apige kelele tena sasa ukimweka mtoto kwa wapanga watatu kule nyuma peke yao lazima wacheze hao hmm? ndio maana sio katika sunna hiyo kwa panga watoto peke yao nyuma huko ila itakapokuwa imetokea na huku mbele hakuna nafasi na watu wazima wapo wamejaa safu ya kwanza ya pili ya tatu imebakia safu moja lakini vizuri wale watoto ambao watakuwa tayari washakuwa kuwa wanajua kwamba hapa ni kwenye swala tutakiwa tutulie kuwaingiza na kuwachomeka katikati ya watu wazima ili wasileti mchezo katika ibada na sio kuwafukuza msikitini na tukimalizia kipande chetu hichi cha hadithi kwa mfano huo ambao tumeosoma wa hadithi hiyo shaka akasema wa mithalu muttasala bil ni ile najisi ambayo imefungamana na ardhi min al hawadhi katika mabwawa hijari na mawe wanahuiha na mfano wake yakfi fiha maratan wahida vyatosha hivyo vyote kumwagia maji mara moja qawlan wahida fi almadhhabi qawlan wahidan fi hadha kulli kauli moja kwa madhehebu ya hambali kwa yote haya wakadhalika ala sahih pia vile vile katika hali ya usahih النجاسة التي fi dhaili المرأة najisi ambazo ziko katika chini ya mwisho ya nguo katika ule mkia wa nguo ya mwanamke yani mwanamke akivaa nguo ndefu ile nguo yake inaburuza chini sasa ile twadhaili twadhaili kwa hiyo najisi ikishika kule basi shekhe pia sema najisi kama hiyo yaoshwa mara moja kama thabata fil hadithi kama ilivyothibiti katika hadithi ambayo ameitoa Imam Bukhari pia Imam Muslim aitoa Imam Abu Daudi hadithi hiyo na Tirmidhi katika njia ya Muhammad bin Ammar al Muhammad ibn Ibrahima عن أم ولد لإبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة مرفوعا فللكسيم متوم يطهر يطهره ما بعده wanawake walimuuliza mtume mtume alipowaambia warefushe nguo zao kuliko wanaume zivuke nguo zao zifunike kabisa miguu yao eh pale alipoambia kutoka kwenye nusu ya muundi ambao ndio mwisho wa nguo ya mwanaume sawa sawa kwa juu basi wanawake waongeze dhiraa kwa hiyo kuonekana dhiraa itavuka kabisa mpaka itaburuza chini. Kwa muulizo tunapokwenda msikitini sisi tunapita katika njia zenye matope. Hii inakuwaje? Mtume akawaambia yutahiruhu ma ba'dahu. Yale matope mkishakanyaga najisi zake vile kama matope yakuna najisi, simkitembea mtakanyaga sehemu kavu, basi ile sehemu kavu itatoharisha ile sehemu ambayo nini ni iliyopatwa najisi ya matope. Tumefahamiana vizuri. Kuna shekhe mmoja aliisoma hii hadithi akasema kwa hiyo hamna kosa sisi tunaovaa masuruali marefu isibali. Eh, nitatoharishwa mbele. Tumwambie basi na wewe mwanamke. Tumwambie hapa wanawake. Sasa tukikwambia sisi wewe ni mwanamke utakasirika. Lakini sasa umeingia unajiingiza kwenye hukumu ya wanawake. Wanawake ndio wanaouliza je, si nguo zetu za buruza chini sasa zikipata najisi inakuaje? Tumekwambia itatoharishwa na itatoharishwa na sehemu ya mbele yake. Sasa na wewe tena wasema na mimi pia itatoharishwa na sehemu ya mbele yake. sasa wewe mwanaume wale wanawake kwa mtu akikwambia umevaa nguo ya kike atakuwa yuko sawa sawa? Sitakasirika? Mbona wajiingiza kwenye hukumu ya watu wasiokuwa wewe? Tufahamiana vizuri. Hmm. Lakini anasema shekhe والمذهب لا بد من غسله أما قول يا مذهب وكنا بودي كوشة إلى سهيم يوشة وكل هذه المسائل تعلل بالمشقة مسائل zote hizi zinatiwa illa kwa kule kuondolewa ugumu kwamba mashaka dini itaki ugumu eh bal qad takunu almashaqqatu mujibatu li'adami ijabi ghasl almutanajjis bali hufikia wakati mwingine pia yale mashaka maana ule ugumu unapelekea ule ugumu kuwajibisha kutokuwa na jambo la kuosha kile kilichopatwa na najisi yani ule ugumu unapelekea pia kufikia hatua basi suala la kusafisha kwa maji lisiwepo katika baadhi ya najisi kaqauli ya ashabi rahimahumullah kama kauli waliozungumza masahaba watu wa madhehebu hii rahimahumullah wala yajibu ghaslu jawanib al-ibri nazihati wala haifai kuosha pembeni mwa kisima ambacho kina kina kirefu kwa sababu ya nini mashaka kisima sio kinakuwa na maji yakishakuwa chini hujuu kunakuwa na yale mautandu manini sasa kama kutakuwa na najisi basi sio wajibu ku mtu aingie mle ndani ya kisimani aanze kuosha kwa sababu kunakuwa na ugumu kunakuwa na mashaka kwa hivyo hilo swala pia likawa si jambo la wajibu na mlango bado unaendelea tutakuja kuendelea mbele katika kuhusiana na vyombo ambavyo vitakuwa na pombe au vimewekwa siki au juisi ikageuka kuwa pombe itakuwa vipi hukumu yake katika darasa itakayofuatia na leo tunaishia hapa jazakumullahu khaira sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam naam kuna mtu ana swali nadhani imezungumziwa najisi nyepesi tu hapa basi bado najisi nzito na najisi ya kati na kati naam kama kuna mtu anaswali kwenye maudhui kabla ya nje ya maudhui naam marfuni ni hadithi ambayo imenyanyuliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwani sentensi ikoje ukisikia inasema marfuu anasema inakuwa katika hadithi kwamba marfuan kwamba hadithi ni marfuan marfuan sahaba amesimulia sawa sawa eh? afu sahaba ameinua ile hadithi kwamba kaisikia kwa mtume inaitwa hadithi marfuan inakuwa haikuishia kwa sahaba ikishia kwa sahaba inaitwa mauqufan kwa hiyo kuna mauqufan na kuna marfua hmm. naam eh